I ova vrsta natjecanja je pohvalna. Natjecanje u dobru. Vidiš svoga brata muslimana kako uči džuz dnevno iz Kur'ana, a ti se natječi da proučiš jedan i po ili dva ili više od toga. Vidiš ga da klanja određeni broj rekiata, ti na, natječi se da učiniš više od njega. Vidiš ga da daje u ime Allaha tabaraka wa ta'ala i udjeljuje, ti gledaj da više od toga učiniš. Vidiš da neko čini mnogobrojne vrste dobročinstva, ti pogledaj više da učiniš. Jer Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem ukazuje nam na veliku vrijednost dobročinstava uz Ramazan. na fila koju čovjek uz Ramazan uradi, računa se kao farz koji uradi mimo Ramazana. A farz je ono čime se najbolje može čovjek Allahu te baraka wa ta'ala približiti. A kada farz učini u Ramazanu, onda mu se računa kao da je 70 farzova učinio uradio mimo Ramazana kako to Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem objašnjava isto tako je velika vrijednost učenja Kur'ana uz Ramazan namaza davanja zekata i mnogobrojnih drugih ibadeta kao prvo što bi trebalo naglasiti jeste da je Ramazan mjesec posta. I post je jedan od najodabranijih ibadeta kod Allaha tabaraka wa ta'ala. Zato što sa sobom nosi ono temeljno svojstvo koje je garancija primanja dobrih dijela kod Allaha tabaraka wa ta'ala. A to je ihlas. Da je dijelo učinjeno u ime Allaha tabaraka wa ta'ala. Jer se čovjek postom ne može i da hoće ne može prikazivati ne može prekazivati ljudima. Jer to je tajna između tebe i Allaha te baraka vata. Niko te ne vidi kad se osami šta ćeš uraditi osim Allah uzvišeni, pa se ti tu ispituješ i tu jednostavno se pokazuje snaga tvoga imana. Uz to napominjem da u postu Ramazana mora i treba da bude jedan vrlo važan uslov, a to je el mutaba. A šta je el mutaba? To je itiba, slijeđenje Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u postu. Ne smije naš post ni pošto biti sveden na to da ne jedemo, da ne pijemo, da se ne prilaže zi ženama i tako dalje. Već to i ono što obuhvata post u osnovi, a to je čuvanje od griha i griješenja. Jer smo rekli da čovjek koji ima Allaha u toku dana, u toku vremena posta uz Ramazan, ostavlja ono što mu je uobičajeno dozvoljeno jest i piti i tako dalje. Čak ono što mu je nužno za njegov život, hrana i piće, ostavlja u ime Allaha. Pa kad to radi u ime Allaha, kako će onda raditi ono što je uobičajeno haram da se čini? Znači onda je, da je preće da u postu Ramazana da se da se ostave svi ostali grijesi i zato onaj ko isposti Ramazan kako treba obećava mu se nagrada da mu se brišu prošli grijesi koje je učinio izlazi iz Ramazana kao od majke rođen čisto od grija svojih ko to od nas ne bi, ne bi poželio i vi vidite jednostavno nakon mjeseca Ramazana kako se čovjek lakši osjeća ne lakši da je s njega spao teret mesa i, i, i masnoće ne s te strane nego duhovni rahatluk to je to je jednostavno blagodat spiranja grijeha i ostranjivanja ovih nečistoća koji čovjek treba da se svakako očisti i da ih se i da ih se oslobodi. Dakle, post treba da bude prije svega post od grijeha post od svega nedozvojenog, a onda i od onoga što je Allah uobičajeno dozvolio, ali je zabranio u određenom periodu dana ili po dani uz Ramazan, da bi nas time iskušao da li smo mu, da li smo mu pokorni. I iz ovoga se vidi isto tako lahkoća vjere. I uzvišnji Allah kaže, juridu Allahu bikum ul yusr. Allah vam hoće lahkoću. Vala juridu bikum ul usr. A neće vam teškoću. U početku islama čovjek je mogao leći dok čovjek je mogao jesti na veće nakon akšama ili kada se iftari, mogao je jest dok ne legne. Kad je, legne gotovo, nema više, nema više jela. Pa ako bi nekoga san prevario, pa zaspao prije nego što se iftari, nakon toga bi morao postiti sljedeći dan cijeli da čeka iftar. Možete li misliti kad se spoje dva dana kako je to? Bez jela i pića. Ali to je bilo onim prvim generacijama koje su najveći teret dina ponijeli i prenijeli na svojim plećama. Na svojim plećima. To su oni koji su se prekalili. Oni najbolji. Oni koji su ulazili u borbu sa koliko? Jedan naprama deset. Ako je neprijatelj bio jači desetorostruko, nisu smjeli posustati. Dakle, do te mjere su morali izdržati u najtežim situacijama. To su one najbolje generacije bile. Onda kasnije, kada su došle druge generacije, kojima je Allah te barak dao olakšice zbog slabosti ljudske, koju on najbolje poznaje, kaže el ane hafef Allahu ankum. Sada vam je Allah tahfif dao. A to je olakšicu, olakšanje. Wa alime enne fikum da'fa. I znao i, i zna pouzdano da u vama ili među vama ima slabosti. Dakle, jednostavno, Allah te bareke ta'ala je dao olakšicu kasnim, kasnim generacijama post isto tako. Onaj koga isposti kako treba, mjesec dana se pridržava šarijatskih propisa, gleda da, da ne zgriješi, u ibadetu je velikom, a uzvišeni Allah mu je i pomogao time što je učinio da budu šeitani svezani, da ne mogu raditi ono što rade mimo Ramazana. Osim s onim i kod onoga kod te šeitane traži. Dakle, ode i pita toga šeitana šta ću ja raditi i sluša te šeitane. To je drugo. One koji su se šeitanu predali. Doći im ne može sa mu'minima raditi ono što radi mimo Ramazana. I zato je to mjesec koji treba posebno iskoristiti. Koga kako treba uspostavi u svome životu, nakon toga će vidjeti da je i u ostatku vremena mimo Ramazana drugačiji. I to je period preporoda među muslimanima. Svake godine mi se obskrbljujemo dodatnom snagom i energijom, imanom i vadetom za ostatak vremena mimo, mimo mjeseca Ramazana. Dakle, to je jedna posebnost i blagodat. Isto ono što je vezano za, za post i što posebno treba naglasiti jeste da se velika nagrada obećava onome ko pripremi iftar postaču. Dakle, ko postaču iftar ponudi i prikući. To ne mora biti nešto i posebno, neka posebno spremljena, izgotovljena jela. Ono što se u istilahu ili u terminologiji šerijata podrazumijeva i svača od if, u iftaru u ovome smislu jeste da mu pokućiš nešto čime će prekinuti svoj post. Što može biti? Par hurmi i gutljaj vode. Dakle, to je ona osnova koju svak može jednostavno učiniti pitanje pitanje da li se ima volje i da li se ima želje za tim da se, da se dobije ta nagrada. Hadis Rasula, ali sad sam u tom je pogledu je jasan. I to je istina. Ko iftari poštača, to jeste komu ponudi iftar, ko mu dadne nešto čime će prekinuti svoj post, piše mu se nagrada kao i onome koji je postio. Dakle, kolika je to vrijednost toga, kao da si i sam ispostio dva puta ili brojiti se sevab i onoga koji je postio s tim što se njemu neće ništa od toga sevaba umanjiti ashabi koji nisu imali ništa u vrijeme Allahovog poslanika, ali sam bila je jedna skupina ashabu sufe. I mi ovdje imamo jednu jednu skupinu pri džamiji koji nisu imali nigdje ništa. Ni porodice, ni imetka, ni ničega. Kada bi ih podsticao Allaho poslanik, ali sad sam da udjeljuju. Otišli bi, pa bi sakupljali drva, po pustinji, šta može sakupiti kako može. Pa bi to donijeli na pijacu, pa prodali i onda bi to u ime Allaha učinili i dali. Pa bi onda ih munafici ismijavali. I rekli, nije Allahu potrebno ovo što on donese malo. Ne gleda se tu na količinu, nego na ihlas. On je dao sve od sebe. To njegovo može biti veće nego nečija kuća da ju je dao. Zato što je on dao sve što ima. Pa kad bi ti dao sve što imaš, koliko bi to bilo? Dakle, gleda se koliko je ko od sebe učinio. Pa kad učiniš iz neimaštine, to je veće nego onoga koji će mnogostruko više dati iz onoga jednog dijela što ima. I to bi se trebalo potruditi da se taj sunnet oživi, a to je sunnet iftara. Sunnet iftara. Isto tako ono što je vezano za ono što je vezano za post jeste činjenica koju mnogi zanemaruju ili zaboravljaju a to je da što čovjek više u postu se potrudi ili bude izložen naporu ili određenim poteškoćama da mu je veća nagrada i to je načelno princip u islamu što više truda vidiš i uložiš ili materijalnih sredstava, zato imaš više sevaba. Tako je sa hađom. Ako više u hađu potrošiš, ako se više napatiš, veći ti je i veći ti je i sevab. Tako je i u postu. Dakle, imaš više sevaba ako imaš više truda. Neki su uobičajili da prespavaju preko dana oni koji ne rade da prespavaju ramazanski post. Mi ne kažemo da taj post nije valjan, da ne vrijedi, da ga treba ponoviti, ne. Dakle, on je došao s onom osnovom posta. Nije jeo, nije pio, nije nikoga gibetio, z Ramazan čuvao svoj jezik, svoje dijelove tijela i tako dalje. Ali pitanje je koliko je nagrađen taj njegov post, koliko će imat se vaba kod uzvišenog Allaha od, od, od toga posta, zato što ga on praktično nije ni nije ga ni osjetio nije ga ni osjetio tako da čovjek treba da zna da što više truda uloži kada posti da ima zato veću nagradu kod uzvišnjog Allaha tabaraka wa ta'ala a svakako da dobra djela uz Ramazan se više struko mnogo više nagrađuju dakle nego nego mimo mimo Ramazana Što se tiče samog posta, Allaho poslanik sallallahu sallam ne bi počinjao postiti dok ne bi sobom vidio mlađak ili dok ga neko ne bi obavijestio, makar se radilo o jednom čovjeku. Dok ga neko ne bi obavijestio da je vidio mlađak od mjeseca Ramazana. A ako bi bilo oblačno, onda bi upotpunio onda bi upotpunio 30 dana mjeseca Šabana. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranjivao je da se posti jedan dan prije Ramazana. To je taj jeum, dan jeum mušek. Dan jeum mušek. To je 30. dan Šabana, za koji ne znamo je li 30. dan Šabana ili prvi dan Ramazana. Jer hijđretski mjeseci, ovi koji idu po kretanju mjeseca, i to je Allah tebareke ta'ala dao da mi imamo znak na nebu po, po kome ćemo računati svoje vrijeme. To niko drugi od naroda nema osim ovaj islamski umet. Ovaj naš mjesec hijđretski ima ili 29 ili 30 dana. Nema ni 28 ni 31 dan. Dakle, upitno je da li je 29 ili 30. 29 je sigurno jer ne može biti 28. Upitan je samo 30. dan. To je taj jeo mušek, zabrajno ga je postati da bi čovjek rastavio između na file i, i farza. I zato mi rastavljamo između farza i u namazu i sunneta. Lijepo sjeti. Bilo zikrom, što je najispravnije, jer je to, jer je to sunnet Allahovog poslanika, ali sam sam, kada bi predao selam sa farza ili od farz namaza, okrenuo bi se prema džamatu i onda bi učio zikr. Svak za sebe. Estagfirullah, estagfirullah, estagfirullah. Allahum ente salam, minke salam. Tebarek te jadel dželali vel ikram. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu ekber, po 33 puta, ajetul kursi i tako dalje. To je najispravnije i najbolje. A nakon toga, ako taj namaz ima, sunnete iza sebe kao što je podne, kao što je akšam i, i jacija, jer Sabah i Ikindija iza sebe nemaju sunneta, dakle ako taj namaz farz iza sebe ima sunnete, onda će ustati klanjati, klanjaće sunnete tu ili kod svoje kuće, a ako čovjek nema vremena, ako čovjek nema vremena da da zikri nakon farz namaza, a hoće odmah da klanja sunnet, onda barem neka se pomjeri sa toga mjesta ali ne bi trebao na jednom mjestu nakon što klanja farz namaze dok ne zikri ili dok se ne pomakne na drugo mjesto ne bi trebao nastavljati odmah sunnete jer se moraju odvojiti farzovi od farzovi se moraju odvojiti od sunneta tako i sa ovim postom dakle je mu šek da ne bude taj koji spaja sunnete i i farzove svakako za post mjeseca Ramazana treba nijet bez nijeta ne vrijedi post Ramazan kako se sad izgovara nijet ne izgovara se nijet. Nego je nijet u srcu. Nijet znači namjera. Kad te neko pita imaš li nijetić negdje, ti kažeš imam nijet. Znači imam namjeru. To, to je namjera. Nije nikada i nigdje i ni u kakvim hadisima zabilježeno da Allahovog poslanika, ali sad salam, a vjera je prema prema slijedjenju, a nije prema nahođenju i prema prema uvođenju nečega novoga, nikada nigdje nije zabilježeno od Allahovog poslanika, ali sad sam, da je učio nijet na glas, da uči nevejtu en asume gaden min Ramadane, inša Allahu ta'ala, ili kako već to ljudi govore, nije to zabilježeno, nije to zabilježeno od Allahovog poslanika, ali sad, da bi izgovarao nijet hoću da zapostim sutrašnji dan, nego u srcu imaš namjeru sutradan postiti u ovom našem slučaju preko sutra dovoljan ti je za Ramazan jedan nijet. Za Ramazan ti je dovoljan samo jedan nijet na početku Ramazana da ispostiš ta Ramazan. Dakle, nije nužno svake noći unaprijed da za nije tiš da imaš namjeru posti sutradan, već je dovoljno jedan nijet za cijeli Ramazan. Doći na fila, za nju ne treba nijet unaprijed. Jednom prilikom ustao je Allah poslanik, ali sad sam izutra i pita, ili došao u svoju kuću izutra i pitao, svoju porodicu, imala se šta jest, kažu, nema ništa. Da je to u nas slučaj, mi bismo rekli, sva šta bi bila. Kažu, nema ništa da se jede. A on Allah poslanik, subhanallah. Jer nije došao na ovaj svijet da, radi ovoga svijeta. A on kaže, onda, onda ja postim. I to je bio post na file, a ne farza. Dakle, na fila se može, na fila se može postiti da se zanije ti ili da se ima namjera u toku dana pod uslovom da nisi prije toga jeo ili nešto učinio čime se kvari post. Što se tiče početka posta u toku Ramazana, ajet kaže... وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضْ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ Jedite i pijte dok vam se jasnim ne pokaže crna nit od bijele niti zore. Jedan od ashaba je uzeo dva konca. Jedan crni i drugi bijeli. I gledao u njih da se, dok se ne razazna, onaj bijeli od onog crnog da se vidi. Pa je bio napućen da je to u stvari ne bijela i crna nit konca, nego bijela i crna nit zore. Feđer. Dakle, dok se zora ne, ne pojavi, tada se počinje, dakle, tada se počinje sa postom. Imaju dvije zore, lažna i i istinita zora. Lažna zora je, to znaju ovi stariji, koji su pratili tu zoru, ona se poznaje po tome što se počinje svjetlo spojavljivati na sredini neba. I to nije prava zora. To je samo nagovještaj, tako je Allah dao u prirodi da nam bude nagovještaj zore. Kako bi ti znao, kako bi prije ljudi znali? U vremenu kad nisu imali ovih računica, kad nisu imali sahata i tako dalje, kad nisu imali ove tehnike, da je Allah dao da odmah bude prava zora, kad ćeš ustat, kad ćeš jest, ka, dao je nagovještaj koji te obavještava da se trebaš pripremiti blizu i ona prava zora. I zato bi zato je Allah poslanik ali sam imao dva imao dva mu jezine. Jedan je bio Bilal, a drugi je bio ko? Ibni Ummi Mektum. Dvojcu mu jezina ima. Bilal bi ezanio prvi ezan koji je prije prave zore nagovještaj za sehur, za pripremu za namaz i tako dalje. Pa bi Allah poslanik ali sam sam govorio nemojte da vas zavara Bilalov ezan. Dakle, možete još jest i pit i tako dalje. Ko nije klanjao vitre, može i klanjati. Nije još zora nastupila. A onda bi drugi jezan, to jeste onaj pravi sabatski, učio ko? Učio bi Ibni Ummi Mektum. A on je? A on je slijepac bio pa ne bi je zanio dok mu ne bi rekli ljudi asbahte asbahte osvano si osvano dakle zora se pojavila i onda bi on učio ezan svakako to je bila posebna počast koju je Allah poslanik ali sam dao tome i pridao tome svome ashabu zašto? zato što je zbog njega bio ukoren ko je bio ukoren? Allah poslanik sallallahu sallam Kako to ukoren? Pa zato što on nije pisao Kur'an. Zato što je Kur'an Allah objavio. Jer da je Kur'an od ljudi, ko bi sebe naružio? Osim rijetki pojedinci. Dakle, Allah kaže Abese wa te volla namrštio se i okrenuo se. En ja'ahul a'ma time što mu je došao slijepac. Uema judrike, a odakle ti znaš? Uema judrike, la'allahu je zeka, možda će se on očistiti. Možda će prihvatiti istinu. E u je zekeru ili će se, ili će opomenu prihvatiti. Fetenfe'ahu zikra, pa će mu opomena koristiti. emma meni stagna a što se tiče onoga koji neće da prihvati fe ente lehu te sadda ti njemu pažnju svoju pridajiš a šta je bilo Allaho poslanik u Mekke kada je bio govorio je jednoj skupini prvaka Kurejša reklo bi se predstavnicima tadašnjih vlasti ni bil primili islam pa ako oni prime islam primit će i ostali narod U tome periodu došao mu ovaj slijepac i rekao, na puti me Allaho poslaniće. Prekida ga u govoru s ljudima ko, kojima hoće da postigne određeni cilj u davu i tako dalje. Ali nema u davetu, u pozivu, u istinu ovaj prednosti nad ovim. Zapravo ima prednost onaj ko prihvata istinu, onaj koje neće, nemoj se za njim sekirat ni da ti je žao što neće. Jer ova vjera je svakome ponuđena. Wallahu jed'u ila dar selam. Allah poziva u kuću spasa. Nije rekao koga. Jed'u. Objekta ovde nema u, ovoj, u ovom ajetu. Koga Allah poziva? Što znači sve poziva. Nije rečeno ovo poziva samo muslimane. Sve ljude, ja ejuhen nasu, znate li koja je prva naredba u musafima? Da vas ispita. Koja? Ne prva naredba koja je objavljena, znamo to, ikra uči. Ali kad otvoriš Kur'an, pa sura i Fatiha, pa iza toga sura i Bekara, ko, na koju ćeš prvu naredbu naići u Kur'anu? Što ti se naređuje? Naređuje ja ejuhen nasu, o ljudi, dakle poziv svim ljudima, šta im se naređuje? Dajte zekijat? Možda bismo mi ljudi to rekli, dajte. Odmah. I to treba, ali ima redoslijed neki. Ima nešto vrhunsko, cilj, a šta je to? Ja ejuhen nasu obudu rabbekum. Ibadet činite svome gospodaru. Zbog toga smo i došli na ovaj svijet. Da Allahu budemo pokorni. To je prva naredba u Musafu. E, reću vam koji je jaj da otvorim ovdje to je 21. ajet sure i bekari prva naredba u redoslijedu mushafa a poznato nam je da redoslijed Kur'ana nije došao slučajno ni po izboru ashaba nego po vahju uzvišenog Allaha tabarakavada ko što su ajeti poredani iako su bili objavljivani u periodu od 23 godine iako su ajeti Poznato nam je da su poredani Allahovim redoslijedom kako je Allah to tražio i zato je Allah poslanik ali sad sam govorio svojim ashabima kad koji ajet bude objavljen upišite taj ajet na to iza toga i toga ajeta ako je neki ajet prije njega bio objavljen dakle kazivao bi na koje mjesto će upisat taj ajet a što se tiče sura redoslijed sura se zna iz učenja Allahovog poslanika ali i sad vas salam Kako? Jer hadisi mnogi prenose, kažu, klanjao je pred nama kao imam Allaho, poslanik, ali salam, pa je učio nakon Fatihe Bekaru, pa Ali Imran, pa Nisa, pa Maidu. Pet džuzova proučio. Mi se danas pitamo, možemo džuz za teravih namaz. Pet džuzova proučio. Znači, redoslijed, tačno taj redoslijed se spominje. Znači, na drugim mjestima druge sure i tako dalje. Dakle, to nije slučajno uzeto ili po izboru ashaba ili njihovom dogovoru. Već je od Allaha te barake wa ta'ala dato i to ima posebno svoje mjesto i ulogu kod tefsira Kur'ana. Zašto je ova sura došla prije ove, a poslije, poslije ove? To se zove tartibu esuvar, redoslijed sura u Kur'anu. I to ima svoje značenje zašto je to došlo, a o tom inša Allah drugom prilikom. Dakle, ovaj ashab bi ezanio Ibni Ummi Mektum kada bi bila prava zora. Što znači da se može jesti dokada? Do, do zori. Može se jesti do zori. Neki ljudi uzimaju navodno za svaki slučaj. A u islamu nema slučaja, kamoli svakog slučaja. Dakle, uzimaju za svaki slučaj da prije zaposte, a kasnije da se iftare. Jel razumijete ovo? Razumijete, ima tako ljudi. Je li treba ili ne treba? Je li ispravno ili neispravno? Ako ne znamo, pitaćemo onoga ako zna. Ako zna. Fes'elu ahle zikri in kuntum la ta'alamun. Pitajte one koji znaju ako vi ne znate. Wa fauqa kulli zi ilmin alim. Iznad svakog učenog ima, ima učeni. Pa kako ćemo znati koji učeni? Onaj ko nam govori sa dokazom. Ko kaže tako je, zato što Allah to kaže, tako je zato što Allah poslanik, ali sam sam tako kaže do same zore se može jesti, do ezana sabahskog, nakon kojeg valja klanjati sabah namaz. Tako da hadisi opisuju Allahovog poslanika, ali sad se nam. Da ako bi neko uzeo da se napije vode, uzme čašu vode da se napije, i pije tu vodu, a u među vremenu zauči ezan, završit će pijenje te vode neće ostavljati to. Ako je već uzeo da, da pije. To je propis takav. Do same, do same zori. Hadisi upućuju da bi Allahu poslanik ali sato sela dakle to je propis do same zore se može. Ali od vremena imsaka, dakle Allahu poslanik ali sato dokada je jeo, do početka klanjanja namaza, sabah namaza, ostavljao bi vremena koliko? 50 ajeta. 50 ajeta, koliko je to? Reklo bi se nekih 5-6 sahifa. To je 5-6 do 10 minuta. Ostavljao bi razmak do klanjanja farz namaza. Ali dokle čovjek može jesti, može jesti do samog ezana. Jeste li me razumjeli u ovome pitanju? Dakle, treba ljudima reći takav je propis i dotle se može, dotle se može jest. Ali čovjek neće ono zadnje da do one zadnje minute, nego će gledati da na neki način jednostavno da završi u tome periodu da može i abdes promijeniti i pripremiti se za namaz. Dakle, to je taj jedan kraći period u vezi namaza. Ali da se propisuje imsak, da je imsak prije sabaha, znači ima imsak, a ima onda iza toga sabah ili zora. Toga ne ima. Jeste razumjeli to pitanje? I drugo, i drugo, što se tiče samoga iftara. Hadisi upućuje Allahog poslanika, ali sad sam, da kada zađe sunce, da se da se iftari. Nema odgađanja iftara. I kaže Allahu poslanik ali sa se selam la tazalu ummati bi khairin ma ma ajjalu fitr Moj ummet će biti na dobru dok god iftare u prvo njegovo vrijeme. Čim nastupi? Šta to znači? Šta znači ovaj hadis? Hadis kako to da se ummet ili veže i, ili opisuje ummet da će biti na dobru dok ifra, iftari navakat i to u prvo vrijeme. Na što to ukazuje? To ukazuje da će se ummet pridržavati praksi Allahovog poslanika, ali Neće pretjerivati u vjeri. Jer kada uzmu propisivati u svojoj vjeri ono što nije propisano. To jeste, sad je iftar, ali ja ću za svaki slučaj još 10-15 minuta kasnije. To je tešeddud. To je pretjerivanje u vjeri. To je prelazak granica u vjeri. To nije propisano. I zato se veže dobrota ovoga ummeta za taj kao i za druge propise. Dakle, nema u tome u tome pretjeriva. Propis je do tada tada prekini post. Zašto? Jer onaj koji ti je rekao zaposti je isti onaj koji ti je rekao prekini post. I tu se traži odmah izvršenje. Fel jeste džibuli, kaže uzvišenje Allah. Neka mi se odmah odazivaju. Ne bud primijenjeno u našim prilikama, ti kažeš svome djetetu, de to i to uradi, ono kaže sad ću. Znači neću ili kasnije ću. Nije ti pravo, normalno. Tu se hoće odmah izvršenje. Allah ti rekao iftari se gotovo. Ne, ne očekuj nagradu iza toga, očekuj kaznu. Zato što ga nisi odmah poslušao. To je taj propis. Nema uvođenja nečeg novog. Tad je iftar, iftari se. Tad je sehur do zadnjeg. Možeš da jedeš što ti je dozvojeno, ispravno, halal i završeno s time. Isto tako Allah poslanik ali sad nam spominje da je u tome jelu u tome jelu se hura bereket. Allah daje bereket u tome jelu se hura. I zaista je, zaista je tako. Čovjek često izutra ne može da jede ali ono malo što uzme drži ga cijeli dan sa Allahovom pomoći. Allah dao bereket. I zaista je to jedno zaista je to jedno čudo. I trebalo bi trebalo bi svakako na to se navikavati ako čovjek ne može ići ma, jest makar gutlja i vode da uzme ali da učestvuju u tome bereketu isto tako navikavati djecu djeca se navikavaju od sedme godine kao što je propis i i za namaz kao što su ovdje uzeli sada da škola počinje od od sedme godine i tako dalje može dalje da ne ide u školu dakle to je vrijeme to je vrijeme učenja kako namaza, tako i svega, svega ostaloga. Pa curica se navikava polako, malo pomalo na pokrivanje i na namaz i, i svi se uče postu polako i tako dalje. Tako da bi i djecu trebalo na to, na to navikavati, na post. I ashabi su tako ovaj činili sa svojom, sa svojom djecom. Isto tako ono što je vezano za post. Post čovjek treba da se poznaje da posti. Kako? Sad smo rekli da je to post, da je to ibadet koji ima tajnost. Dakle, tajni ibadet ima svojstvo tajnosti. A sad kažemo treba da se pozna da, da posti. Normalno mi ne vidimo da li on posti ili da li se sakrio pa pojeo nešto ili popio. To između njega i Allah te barekavata. I ko bi to uradio? Ne bi niko sigurno. Tu se jača iman i takvaluk i ihlas, iskrenost i tako dalje. Doćim, poznaje se po tvome ponašanju da postiš. Po tvome ahlaku. Po, po tvom obhođenju. Allaho poslanik, salallahu alaihi wasallam, je imao posebno lijep ahlak posebno lijep postupak. I rekao je hajrukum najbolji među vama su oni hajrukum li ehlihi koji su najbolji prema svojim porodicama, prema svojim ženama. Wa ana khairukum li ahli. A ja sam među vama najbolji među svo, sa svojom porodicom. Ne bi se smjelo jednome desiti da je ovdje među braćom fin i nasmijan i raspoložen i i nasihate dijeli i prima i tako dalje, ali kad dođe u kuću kao da je grom puko tam. Bježi mu sočiju. Zašto ta dva lica? To ne smije biti kod jednog muslimana. Ja se nadam da ovo i žene čuju, nek čuju. Nema... Nema ništa sakriveno. Dakle, imao je lijepo ponašanje imao je lijepo ponašanje sa svojom, sa svojom porodicom. Svakako, žena opet ne bi smjela i trebala dozvoliti da čovjeka navede na to da on povisi glas prema njoj i, ili, ili da se rasrdi prvo on pa onda na nju i tako dalje. Dakle, ona bi trebala da bude jednostavno ta koja će unositi atmosferu raspoloženja u, u svoju kuću. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve je bio najljepšeg ahlaka. A njegov ahlak je bio Kur'an. Dakle u svom životu praktičnom sprovodio je Allahov govor Kur'an Kerim kako to opisuje Aisha radijallahu anha umul mu'minin. Isto tako je naredio svome ummetu da budu lijepog i najljepšeg ahlaka. A posebno kada poste. A posebno kada poste poznata mi je hadis Allahu poslanika ali sam gdje kaže men lem yada qawl zuri wal amal bi ko neće ostaviti griješan govor i rad po tome falaysa lillahi hajatu min an yada ta'amahu wa sharabe fi an yada ta'amahu wa sharabe Allahu nema potrebe da on ostavlja svoje jelo i piće Dakle, ako se njegov post neće u njegovim dijelima pokazati, u njegovim riječima, u njegovom ponašanju, U drugom rivajtu, wal džehl, ako ne ostavi džehl, svaku vrstu džehla i, i, i nevaljaštine, onda nema koristi od njegovoga toga posta što ostavlja, što ostavlja hranu i piće. Dakle, treba se na njegovom ponašanju ponašanju pokaže Allah poslanik ali za sam pored toga što je bio najljepšeg ahlaka on je uz Ramazan još bolje i ljepše se obhodio sa svojom porodicom neki ljudi danas zaista se kod njih vidi i na njima se vidi da kako oni kažu poste ali u suprotnom znači kad posti bježi mu sočiju za sitnicu će se naljutit planut dić glas i tako da jednostavno posti nemoj s njim puno imat posla To nije ahlak i to nije ponašanje Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I tako ne bi jedan musliman smio i trebao da se da se ponaša. Na koga ti je krivo? Ne jedeš, ne piješ, što ti Allah propisao. Jel ti krivo što postiš, što si musliman? Šta je, o čemu se radi? Dakle, nema razloga da, da, da se ljuti i, i da mu ne bude pravo, već bi trebao da bude zadovoljan svaki trenutak u postu što mu prođe, što posti, što ni od onih koji idu po birtijama, po kafanama, po ne znam gdje da ne spominjem i tako dalje, što je na tom je putu posta i badet Allah te baraka o ta'ala. Allah poslanik, ali sad sam upotrebljavao je misvak u toku mjeseca Ramazana i čistio svoje zube i održavao svoju higijenu i to je to je isto nama jedna pouka da musliman u svakom pogledu i moralne i tjelesne i svake druge čistoće treba da bude primjerom i uzorom primjerom i uzorom drugima ono što je nepoznato mnogima da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u devet godina učestvovao u šest bitaka koje su se sve odigrale u mjesecu Ramazanu. Devet godina bile kojima je učestvovao u bitkama, u kojima je učestvovao Allah poslanik, ali i sato u šest bitaka sve su se odigrale i odvele u mjesecu u mjesecu Ramazanu. I velike i vrlo važne poslove je učinio Allah poslanik, ali i sato upravo u mjesecu upravo u mjesecu Ramazanu. Od tih poslova jeste da mjesečit koji su munafici sagradili ne bili na taj način srušili snagu muslimana uvijek oni koji su radili iza leđa muslimanima i protiv interesa islama i muslimana dao je da se taj mjesečit sruši Allaho poslanik, ali sam sam, dao je da se taj mjesec sruši i to je bilo upravo u mjesecu Ramazan. Zatim, srušio je najveći kip koji je bio obožavan od strane Arapa. Zatim je dočekivao mnogobrojne delegacije koje su mu dolazile iz raznih krajeva tadašnjega svijeta i primale islam. Zatim, se u mjesecu Ramazanu oženio Hafsom, majkom mu'mina. Ona je bila ko? Kćerka Omera ibnul Khattaba radijallahu anhu. Zatim oslobađanje Mekke je bilo ili oslobođenje Mekke je bilo upravo u u mjesecu Ramazanu. Dakle, veliki događaj se upravo odigrali u ovome u ovome Mubarak mjesecu što nam ukazuje na činjenicu da je mjesec Ramazan mjesec truda i napora koje čovjek treba da učini u ima Allah tabaraka wa ta'ala kako bi dobio njegovo zadovoljstvo i iz toga vidimo primjer u Allahovom i u tome vidimo primjer u Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam dakle to nije mjesec spavanja niti je mjesec prejedanja za, za sehur i za i za, i za iftar, da čovjek nadoknadi ono što mu je prošlo u toliko dana i, i da mu oči ne ostanu gladne, a one se ne mogu nikad zasititi, stomak više ne može, a oči bi još uzele i onda se jedva i teško klanja teravih namaz. To nije, to nije ispravno, to je samo šeitanska vesvesa, kuranski ajet kaže, vakulu vašrebu, jedite i pite, wala tusrifu, ali nemojte israf činiti, nemojte pretjerivati u tome. Isto tako onaj koji je bolestan ima, ima ruhsu, ima olakšicu i dozvolu da ne posti, kao što je slučaj sa kao što je slučaj sa bolesnikom. Kada dakle bolesnik i musafir kada je bolesnik bolestan, musafir na putu, tada ne poste. Što se tiče samoga bolesnika, samoga bolesnika, ako mu ovaj post mjesecu Ramazanu neće otežati bolest, niti će mu odužiti iscijeljenje i ozdravljenje, niti će mu otežati, onda nema smednje na takav posti. Ako se radi o nekoj manjoj prolaznoj bolesti, rekli, bi, rekli bismo kihavica ili nešto ovako. Dakle, neće takav reći, ja sam u okviru bolesnika, pa ja neću postiti onda. I ako kažemo, i, i, i na takvog se odnosi, dakle, da, da mu ne bi bio grijeh ako ako ne bi postio. Ali osnova je da onaj kome neće post pričiniti poteškoću radi hurmeta i svetosti Ramazana, da takav posti. Doći im ako će mu odužiti bolest, ako će mu pogoršati njegovo stanje, ako će mu poteškoću napraviti, onda mu je grijeh da posti, neka znate. Jer takav odbacuje Allahovu olakšicu koju mu je dao i sebi otežava ondje gdje, gdje ne smije. A čovjek će između ostalog biti pitan i za, i za svoje zdravlje. Ista je stvar, isti slučaj sa musafirom, sa putnikom. Ako je to neki lakši put, čovjek se neće zamoriti i uobičajeno ne bi posebno ništa jeo, kratak je dan i tako dalje, bolje je da posti makar bio musafir. Zato što nema teškoće, radi hurmeta i svetosti samog Ramazana. Doći im, ako će mu post otežati put, ako će mu post spriječiti da učini ili ostvari cilj zbog kojeg putuje, a taj cilj može, može biti radi, zarađuje. Tak, u takvoj je situaciji, on je skrbnik porodice, nema drugog načina nego mora putovati svakodnevno i tako dalje u periodu kada mu je težak post, onda mu se daje olakšica da ne, da ne posti. Ako bi takva osoba koja je na putu izložila sebe životnoj opasnosti, opasnosti svoga zdravlja, u tom je slučaju bio bi griješan i odgovoran zašto posti kad mu je Allah tabarak wa ta'ala dao, dao olakšicu. Ovo treba da shvatimo i razumijemo. Musafir, dakle, koji je koji čovjek koji je bio putnik, napostiće te dane koje nije postio uz Ramazan, isto tako i, i bolesnik. Što se tiče čovjeka starca koji je ušao u godine, omatuhio, u arapskom se kaže ma'atu, znači izašao iz one granice normale, nema više svijesti ni havijesti. U tome slučaju takva osoba će šta? Nahraniti za svaki dan ita'amu miskin, nahraniti jednoga siromaha u preosječnoj vrijednosti israne jednoga dana. Pa ako je u ovome području veća, da će i veću količinu sredstava utrošiće za hranu dotičnog siroma. Dočim, ako se radi o ženi koja nosi, dakle trudnoj ženi i ženi dojilji, kojoj se često i uzastopno ponavlja nošenje i dojenje. U takvom slučaju nema smetnje da takva žena dadne fidju za svaki dan bez posta. Jer se radi o jednom posebnom stanju i to je to je stav Abdullah, Abdullah ibn Abbas radijallahu anhum. Imate žena iz godine u godinu rađa ili jer se dešava tako da da doji dijete, ako ga ostavi da ne doji, oslabiće u tome periodu kad treba da bude da dobije snagu i tako dalje, Allah te baraka wa ta'ala uzima to u obzir ako se to ponavlja često, ako to uzastopno se ponavlja, u tome slučaju takva žena će dati fidju da joj se ne bi nakupilo nekoliko Ramazana pa će joj biti poteškoća da to sve da to sve isposti. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi se trudio u ibadetima uz Ramazan što nije u drugim u drugim vremenima, a posebno u zadnjoj desetini Ramazana i o tome ćemo inšala posebno da da inšala progovorimo bio je u Tjekjafu zadnjih deset dana Ramazana i to bi bilo pohvalno da se taj sunnet oživi u jednom većem broju. Onaj ko nije u stanju svih deset dana i noći da ostane u itikafu ovdje da dođe u džamija, inša Allah, ako nas Allah te barak ta'ala poživi, mi namjeravamo i ove godine ovdje itikaf uspostaviti u ovoj džamiji zadnjih deset dana Ramazana, tako da ćemo onu zabranu noćenja ovdje u džamiji ukinuti i skinuti u tome periodu. Dakle, tih deset dana ko može boraviti ovdje i bade čineći, zikreći i tako dalje, gledat ćemo inša da se takvima olakša, što se tiče i same ishrane, da bude ovdje im pri ruci. A onaj ko nije u mogućnosti svih tih deset dana, barem jedan dan ili onoliko koliko je u mogućnosti da oživi taj sunnet, da dovede uh, od svoje porodice one koji će ovdje biti i mogu biti u etikafu, dakle jednostavno oživljavanje toga sunneta. Isto tako učenje Kur'ana, Allah poslanik ali za sam bi uz Ramazan učio pred, pred Melekom Džibrilom, Kur'an ono što je bilo objavljeno do tada. A u godini kada je preselio, dva puta je proučio Kur'an. Tako da bi trebalo, trebalo bi se potruditi da se barem jedan put prouči hatma uz Ramazan, dakle svaki dan nastojite po jedan džuz da proučite i još malo naberite unaprijed da vas nešto ne spriječi koji dan pa da vam ostane, dakle potrudite se makar jedan put Kur'an cijeli da da proučite, a onaj ko nije još ušao u sufaru, nije učenje Kur'ana, barem u prijevodu da, da pročita, da vidi o čemu se radi. Lao poslanik s.a.v. je bio uobičajeno darežljiv i davao bi udjeljivao i pomagao drugima, a uz Ramazan bi to činio posebno i po tome se isticao, tako da bi trebalo i tu, inša Allah, da iskoristimo priliku. Vrata hajra se, inša Allah, od sutra na veći od akšab namaza otvaraju. Lao poslanik Rezazam kaže kad bude prva noć Ramazana, a ona je sutra na veći, otvaraju se džennecka vrata. I ni jedna od njih ne ostanu zatvorena i pozatvaraju se džehennemska i ni jedna ne ostanu otvorena i bivaju vezivani šeitani i poziva pozivač o ti koji činiš dobro povećaj ga a ti koji činiš zlo umanji ga i Allah ima one koje oslobađa džehennemske vatre one koji su zaslužili da uđu u džehennemsku vatru i to svake noći svake noći Allah tebareke ve taala oslobađa jedan broj svojih robova od džehennemske vatre kojima je džehennemska vatra bila propisana i dosuđena oslobađa ih džehennemske vatre pa nastojimo mi od 30 ili 29 dana i noći Ramazana da nas barem jedna noć zahvati da mi budemo od tih upisani koji će biti oslobođeni džehennemske vatre svojim ibadetom, ihlasom, skrušenošću, iskrenošću, ibadetima i tako dalje. To je mjesec kako Allahu poslanik kada se samo opisuje, mjesec Allahovog blagoslova, mjesec kada se spušta njegov rahmet, kada se brišu grijesi i mjesec kada se dove primaju. Allah te baraka wa ta'ala po hadisu Allahovog poslanika kada se sam gleda u naše natjecanje međusobno u ibadetima, pa se time ponosi kod svojih meleka. Pa kaže Allahu poslanik kada se sam, pa pogledajte ili pokažite Allahu te bareke ve taala od sebe hajr dobro u tome u tome natjecanju a nesretan je onaj ko ko je nesretan onaj koga prođe Allahova milost u tome mjesecu dakle kome grijesi ne budu oprošteni i ko jednostavno ne iskoristi ovu veliku priliku isto tako postać ima velike dvije radosti. Jedna radost je na ovome svijetu, a druga je ostavljena za ahiret. Jedna je radost prilikom iftara i zaista tu radost ne može se ničim ta radost zamijeniti, radost iftara i tada je dova postaću Kabul i posebno pažnju obratite pred iftar. Nemojte da vas jela zabavi, serviranje, nemojte da, da se zabavite oko kašika i, i sahana i tako dalje, nego se zabavite onim što je trajno i vječno. Dovu Allahu te baraka wa ta'ala učinite za sebe, za svoje bližnje, za dalje, za, za ummet, za dunjaluk, za ahiret i tako dalje. Nemojte samo za dunjaluk tražiti. Dakle, to je velika prilika koju treba iskoristiti i to je jedna radost postačeva, a druga radost je kada se susretne sa Allahom te bareke ve taala. Posebna vrata u džennetu imaju koja se zovu Rejan i na njih će samo ući postači, a to oni pravi postači. Ne oni koji su gladovali, ne oni koji nisu jeli i, pi, i pili uz Ramazan samo, nego oni koji su ispostili post kako treba, kako su čuvali svoj stomak od jela i pića i svoje organe od, od uživanja i protiva, tako su cijelokupno tijelo. I svoje misli, i svoje oči, i svoj jezik, i svoj sluh, i svoje ruke, i svoje noge. Cijelokupno svoje tijelo su čuvali i cijelo njihovo tijelo je postalo. To su pravi postači. I samo će oni ući na ta vrata i kada se zatvore niko poslije njih više na ta vrata neće ući. Posebna vrata u džennetu na koja ulaze postaći. Vi vidite kod ljudi ovdje ima poseban ulaz za diplomate, za uvažene goste. E, ovo su uvaženi gosti kod Allah tabara kada. Posebna propusnica tu ima. Mimo drugih ljudi. To, tu postaći ulazi niko drugi. Zar svi muslimani ne poste? Zar može biti musliman da ne posti? Nije to to. Nego zaista oni pravi, iskreni u potpunosti koji upotpune svoj post. Molim Allah tabara kada da nam se smiluje. da nam podari svoju blagodat da u potpunosti iskoristimo mjesec Ramazan u pokornosti Allahu tabaraka wa ta'ala u svim mogućim za nas vidovima ibadeta, zikrova Allahu dragih i ugodnih dijela i molim Allah tabaraka wa ta'ala da nam se svima smiluje i u ome mjesecu i nakon njega.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 Mene su u ovih nekoliko dana pitali o mnogo većoj razlici ne radi se o dvije, tri minute, nego puno više. Šta da učinimo? U jednom mesđidu ili u jednom gradu pojavile se dvije vaktije. Razlika u 10-15 minuta. Koju da prihvatimo? Jel ono što je prije ili ono što je kasnije ili da nađemo mi neku sredinu ili šta ćemo da uradimo? O, osnova je da nema tu razilaženja. Zašto dvije i tri vaktije? Treba da je jedna jedina. A to je ona po kojoj znamo kada je zora i tada se počinje postiti, nema više jela. I kada je zalazak sunca i tada se počne jesti i tada je iftar. To ili te podatke, to je dakle ono o čemu se radi ovdje, te podatke možemo uzeti iz sa interneta skinuti ili iz onih institucija koje se bave koje se bave tim mm gledanjem ili praćenjem izlaska i zalaska sunca. Dakle, taj nam podatak treba. A ne ono što ljudi nakon toga kažu, a mi ćemo još dvije, tri ili pet, šest ili deset, petnest minuta dodat. Nema ovdje ni dodavanja, niti, niti oduzimanja. Dakle, u ovome slučaju šta ćemo učiniti? Raspitaćemo se kada sunce zalazi. Čim sunce zađe, tada je iftar. Kao što hadis Allahovog poslanika, ali sad sam kaže, وَإِذَا أَدْبَرَهَا هُنَا اَفْتَرَ السَّائِمُ A kada ovdje zađe, dakle s ove strane zađe sunce, onda iftari postač. Dakle, nije rekao, pa sačeka još koju minutu za svaki slučaj. Nema toga u nas. Dakle, pitati, raspitati se kod nadležnih institucija ili institucija koje se bave tim oglašavanjem izlaska i zalaska sunca i potome ćemo i iftariti i počem, potome ćemo početi svoj post. Dakle, to je ta osnova koju treba da utvrdimo i po, koju treba da radimo. Inače, ako se ostavi ovo pitanje pojedincima, jedan će dodat, drugi će oduzet, nema ništa od toga, nego onako kako jeste. Jer ovo je ibadet i ovdje se učimo toj preciznosti. Allah rekao za posti, nema više jela. Allah rekao iftari, nema više posta. To je taj ibadet i to je ta, to je ta pokornost. Nikako drugačije. Dakle, nadam se da je ovo pitanje razješeno. I drugo pitanje, što se pokazuje i pojavljuje danas, a to je neke evaktije su sutra oglasile Ramazan. I neki noća sklanjaju taravih namaz. I neki će sutra postati. Mi ćemo javiti svojima da ne poste sutra i onima koji, do koji možemo da dođemo. Zato što nije viđen mlađak mjeseca Ramazana. A hadis Allahov poslanika jasno kaže sumuli rujeti. Postite po njegovom viđenju. Vi da ga vidite ili ili neko pouzdan, barem jedan svjedok da ima pouzdan koji će vam donijeti informaciju o postu. Post sutra, nakon što nije utvrđen, utvrđeno viđenje mlađaka je grije. Post sutra, nakon što nije utvrđen mlađak, njegovo viđenje, jeste grije. Jer ova vjera nije prema nahođenju i pretpostavkama, nego prema prema dokazima. Ljudi koji su izdali ovu aktiju prije više mjeseci koja je izdata prema prema proračunima. Islamska ulema je dala svoj stav, vrlo jasan stav u pogledu ovoga pitanja, između ostalih i ulema hanefijskog mezema. Da se ne može utvrditi početak posta, niti njegov kraj računanjem. Zato što je to podložno grešci. I zato što je to van domena šerijatskih dokaza, u konkretnom slučaju hadisa Allahovog poslanika, ali sad sam koji je mu tefakun ali, koga bilježi i Buharija i Muslim, koji nam utvrđuju kako treba da postupimo u slučaju utvrđivanja Ramazana, njegovog početka ili njegovog kraja. Dakle, u ovome slučaju postupit ćemo prema viđenju, to jeste prema tome što nije viđen, da se sutra neće postiti. I nema u našoj vjeri slučajno. I ovdje se postavlja pitanje, a zašto ne bismo objedinili naš umet? Što se to sad razilazi tako? Nije greška u, ono, u onima koji primjenjuju ono što nam kaže Kur'an i Sunnet. Već je greška u onima koji hoće po svom, koji hoće nekako drugačije, koji hoće ne, nešta drugo da uvedu u ovu i kroz ovu vjeru što nije propisan. Tu dolazi do nejasnoća, nesigurnosti i do razilaženja. Dakle, u ovome slučaju treba postupiti po, po hadisu Allahog poslanika sallallahu sallam, tako da ne bi trebalo tu da bude razilaženja, a hadis Allahovog poslanika drugi nam jasno ukazuje i kaže la ta'ata li mahlukin fi ma'siyati al-khaliq. Nema pokornosti bilo kojem stvorenju u čemu je nepokornosti stvoritelju. U čemu je nepokornost stvoritelju. Što znači da nam ne znam ko kaže uradite ovako a ajeti i hadisi na drugo ukazuju nećemo toga poslušati, nego ćemo uraditi onako kako šarijetski dokaz i propisi utvrđuju i kazuju. Dakle, to je to što se od nas traži i tako treba ne samo u postu, nego u svim našim poslovima, cijelokupnom našim životu da postupamo. Ovdje je još postavljeno jedno pitanje vezano za za putovanje uz Ramazan, ja sam odgovorio na to pitanje. Dakle, ako se ne radi o nekom težem putovanju bolje je da se posti radi svetosti hurbeta Ramazana, doći ako se radi o težem putovanju bo, i, i izlaganju naporu i poteškoćama u tom slučaju bolje je da se ne posti taj dan, a da se taj dan naposti mimo, mimo Ramazana. Allah te baraka wa ta'ala najbolje zna i on je taj koji, koji sve nadzire. Molim Allah tabaraka wa ta'ala da nam se smiluje, da nam oprosti grijehe i da nam učini od onih sa kojima on tabaraka wa ta'ala zadovoljan. Subhanakallahu wa bihamdik, šadu ila ilaha ila anta, stagfiru ga tubu ilik.